Hvala mu na njegovim savršenim imenima i najljepšim svojstvima, na njegovim najmudrijim dijelima, a zahvala na njegovim njametima i svim blagodatima, a od najvećih jeste upravo ova vjera dini Islam. Kojom molim uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da nas uputi da budemo čvrsti na njoj sve dok se sa njim uzvišenim ne susretnemo. Neka je salavat i selam na njegovog Resula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, Allahovog vjerovjesnika i poslanika, pečata svih Allahovih vjerovjesnika koji je dosljedno emanet izvršio, koji je posavjetovao ummet i koji se je borio na Allahovom putu istinskom borbom sve do svoje smrti. I neka je Allahova milost i blagoslov na njegove ashabe i one koji ih slijede do sudnjega dana. Uzvišeni Allah na kraju sure Al-An'am daje nam smjernice našeg života. U vasijetima, u savjetima i naredbama koje su čvrsto potvrđene. Kaže قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم La tušriku bihi šaj'a. Reci, o Allahov poslaniće, dođite da vam kažem šta vam gospodar vaš propisuje. Šta vam zabranjuje, a šta naređuje. La tušriku bihi da mu ništa ne pridružujete. Wa bil walidejni ihsana, da roditeljima dobro činite. Wa la taqtulu auladakum min imlaq, da djecu svoju zbog neimaštine ne ubijate. Nahnu narzukukum wa ijahum, mi i vas i njih hranimo. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ne približujte se nevaljalštinama, bile javne ili tajne. ولا تقتلوا النفس التي حرم Allahu illa bil haq. Ne ubijajte onog koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to pravda zahtjeva. Zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Eto to vam on preporučuje da biste razmislili. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده i da se imetku siročeta ne približavate osim na najljepši način, sve dok punoljetno ne postane. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ I da krivo na litru i na kantaru ne mjerite. La nukellifu nefsen illa vus'aha. Mi nikoga preko njegove mogućnosti ne zadužujemo. Wa idha kultum fa'dilu walau kana da kurba. I kad govorite, da krivo ne govorite, pa makar se ticalo i srodnika. Wa bi ahdi Allahi aufu. I da obaveze prema Allahu ne kršite. Zalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Eto to vam on naređuje da biste to na umu imali i opametili se. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ I doista ovo je pravi put moj, pa se njega držite. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ I druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta njegova. Zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Eto to vam on naređuje da biste se grijeha klonuli i bogobojazni bili. Ovo su dakle ti vasijeti i čvrste naredbe i zabrane, propisi kojima nas uzvišeni Allah najstrožije obavezuje. Mi smo došli do kuranskih riječi u tumačenju ovih ajeta وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ Što znači i na litru i kantaru upotpunite mjeru pravedno. Ibn Ketir, poznati islamski komentator Kur'ana, čiji komentar tefsir mi imamo kod sebe u skraćenoj verziji, kaže uzvišeni Allah naređuje da se uspostavi pravda prilikom uzimanja i davanja. Uzvišeni Allah naređuje da se uspostavi pravda. Dakle, u potpunoj i savršenoj svojoj formi. Da se nikome ništa nažao ne učini. Znali to ljudi ili ne znali? Jer uzvišeni Allah je taj koji sve nadzire i sve zna. Prilikom uzimanja i prilikom davanja drugima. Dakle, u potpunosti pravda da, da bude. Prilikom uzimanja da ne uzmemo više nego što nam pripada. A prilikom davanja da ne dadnemo manje nego što treba da se dadne. U bilo čemu. Kao što je zaprijetio u kuranskom ajetu na početku sure El Mutafifun. Gdje je uzvišeni Allah kaže Vejlu lil mutaffifin. Teško onima koji primjerenju zakidaju. Alladine izektalu ala nasi jestevfun. Koji punu mjeru uzimaju kad od drugih kupuju. Wa iza kaluhum au wazanuhum yuhsirun. A kad drugima mjere na litar ili na kantar, zakidaju. ennehum Kako ne misli ili zar ne razmišljaju o tome takvi da će biti proživljeni li jeumin azim na dan veliki jeume nasu li rabbil na dan kada će ljudi zbog gospodara svoga sedići i kada će ustati da odgovaraju za svoja djela. Dakle, vidjet ćemo da je ovo među najstrožijim zabranama, to jeste zakidanje. Svakako da je ovaj princip očuvanja ljudskih prava vezanih za imetak jedan od temelja fikskih propisa. Rekli smo da je ova vjera došla sa zaštitom pet osnovnih principa. Prvi je princip očuvanje vjere. Jer to je nešto što je sveto. I to ne dozvoljava da se s njime poigrava. Jer je to od Allaha uzvišeno. I niko ne može doći i uspostavljati vjeru od sebe. Ili vjeru koja nije objavljena. Ili je tumačiti kako ona ne znači. To je nešto što je sveto. Dalje, Dakle, tvoj odnos prema Allahu Đelešanu. Svi ostali propisi su vezani za tvoj odnos prema ljudima. Da si dužan čuvati ljudski život. Pa ne smiješ nikoga ubiti i moraš čuvati ljude od propasti. Zatim, ljudski razum. Zato je zabranjeno upotrebljavati alkohol, droge i sve ono što ljudski razum opija i ne dozvoljava da uzme svoju ulogu u ljudskome životu. Razboritost muzima njegovu. Zatim ljudski imetak. I zato su zabranjene sve vrste israfa. A israf to je prekomjerno trošenje. I israf, ono što je haram u islamu da se radi, dakle da se troši imetak na mjesto gdje ne treba ili prekomjerno, israf kažemo da biva u dozvoljenim stvarima. Zabranjena stvar je zabranjena. I osnoviti osnovi nju ne smiješ raditi. Ali israf bila u dozvoljenim stvarima. Kada pretjeraš u trošenju imetka. Kada se rasipaš tim imetkom. Dalje, ljudska čast. Ljudski porod. I to je ovim šarijatom zagarantovano i očuvano. I ljudsko zdravlje i tako dalje. Dakle, vidimo iz ovoga da je ovo jedan od temeljnih principa uspostave šerijetskih propisa. O čemu nam podrobnije govore mnogi islamski učenjaci kao što je bio Šatibi u svojoj knjizi El Muwafaqat mnogi drugi ukazuju na ovu činjenicu koje se mudrosti mogu izvući iz ovih šerijetskih propisa. Zašto su uspostavljeni šerijetski propisi? Upravo da bi se ovih pet principa očuvalo od tih pet principa jeste da je garantovano da čovjeku mora njegov imetak biti očuvan i ne smije se od njega uzimati. Bilo silom, silom snagi ili silom prevarom nekom ili silom zakona. Nekada ljudi uspostave takve zakone koji su nepravedni. Zakone koji će onoga koje našteti još više iskoristiti. još više potlačiti. Čovjek bio u određenom trenutku zadužen, zadužio se negdje, došao u tešku situaciju. Ne može to vratiti odmah. Ako je uzeo od ovih banaka, za koje danas neki kažu, pa nije to ono lihvarstvo prijašnje, ono, ono u srednjem vijeku, ovo lihvarstvo je još gore, jer je uspostavljeno na jedan sistematizovan način, na jedan organizovan način, gdje su cijele države, gdje su cijeli narodi potlačeni zbog upravo tih kamata. Gdje cijeli narodi su učinjeni na jedan način roblje, upravo preko tih kamata. Gdje radi države da bi se samo kamate otplatile, a glavnica ta ostaje. I to je taj sistem. Iskorištavanje. I zato upravo ćemo vidjeti da je kamata među najistrožijim haramima. Najmanji vid kamate je kao da čovjek ne uzobila oženi svoju majku. Koji bi to grijeh bio? To pa čovjek ne može ni zamisliti. Ali najmanji vid kamate je to. Za koji uzvišeni Allah kaže, oni koji se bave kamatom, bilo da daju, uzimaju, ugovaraju kamatu, pišu, žiranti su, svjedoci i tako dalje, neće ustat na drugi način, osim kao što ustaje čovjek koga je šeitan obuzeo. Kao lud će ustati na kijametskom danu. Neće znat za sebe. Zašto? Kao kazna upravo. Zato što se bavio korištenjem drugih ljudi. Što je druge ljude dovodio u takvu situaciju da su na ovome svijetu hodali kao ludi. Čovjek u teškoj situaciji, propala mu trgovina, nije išao posao, trud svoj uložio, ima porodicu, ženu, djecu, ljude, osobe koje je obavezan da izdržava i tako dalje. U takvom trenutku dolazi mu taj lihvar i još više povećava mu kamate. I trlja ruke, drago mu što je upecao svoju žrtvu koju će na određeni način što više iskoristiti tako dalje. Nema sumnje da je uzvišeni Allah uništio neke narode upravo zbog grijeha prevare u trgovini. Bila ona javna ili tajna. Medjenu, narodu Medijena, bio je poslat Šuajb, alaihissalam. Wa ila Medijene ehahum Medijenu smo poslali njihovog brata Šuajba koji ih je pozivao na pravi put i govorio malekum min ila, malekum min ilahin Allaha obožavajte, iz drugog Boga osim njega ne imate. Wa euful kejla wal mizan. I upotpunite mjerenje na litru i na kantaru. Nemojte zakidati. Wa la al mizan. I nemojte zakidati na tome mizan. I nisu ga htjeli poslušati. I uvijek ćemo vidjeti kod ovih Allahovih poslanika. Da, prvo sa čime su došli, to je bio šahadet la ilaha illallah. Allaha samo obožava, Što znači i neka ti on neprikosnoven, najvažniji i najpreći. Odmah iza toga prelazi na probleme među ljudima. Nije vjera ostala u teoriji. Ljudi, budite derviš, cijete, ništa ne radite. Ne. Nego ustani. I druga objava je bila Allahovom presunu, محمد عليه الصلاه والسلام يا ايها المدثر قم فأنذر O ti umotani, prepao se kada je dobio prvu objavu, zamoto se u, trese se od straha. Nije lako Allahovu objavu i to po prvi put primiti. Odmah mu dolazi nakon ikre, što je došlo, dolazi mu iza toga, nakon izvjesnog vremena, o ti umotan, ustani i opomini. I vjera, islam nije vjera pasivnosti. Ono što neki žele da predstave i da ih učine takvom. Nije vjera, sjedi, zavuci se negdje, pokri se nekom, ne znaš ništa što se oko tebe radi. Ne. Prvo princip, koga vjeriš. Zašto si došao na ovaj svijet? Kome ćeš ići nakon svoje smrti? Kome ćeš odgovarati? Princip hije mi preći Allah ili su mi ljudi preći? Nakon toga, kad to shvatiš, onda prelaziš na ljude. A to je rješavanje ovih problema među ljudima, koji dovode do uništenja cijelih naroda. I narod Čuajbov je bio uništen zbog toga. Medjen. Upravo zbog toga što su zakidali na vagi. Druga ulema tefsira kaže El kis to je potpuna pravda. Ovim se želi reći da se uspostavi potpuna pravda. Prenosi se od Ibni Abbasa, da su to njegove riječi, innakum emran, heleket fihil musa salifatu qablakum. Vi činite dijela, vi radite ono zbog čega su narodi prošli prije vas bili uništeni. Reklo bi se sitnica, šta je to sitnica? Među ljudima ovaj ovoga prevari, a ljudi žive, onaj zarađuje i tako. Život teče svojim tokom. Ne, ne. Pogledajmo šta se dešava kada ove ovakve negativnosti uzmu maha među ljudima. Kada se to na jedan masovan način bude radilo. A još gore od toga, kada se bude na masovan način i na organizovan način zakidala. I zato ćemo naći primjera da neke države koje nisu države muslimana opstoje, ali što su uspostavili neke, neki od principa ove bare materijalne pravde. I zato Resul Ali Selam pridavao je veliku pažnju tome. Nije dozvolio da iko bude iskorištavan. I zato, između ostalog, mi znamo da je naređivao da se radniku isplati prije nego što mu se znoj osuši. Znači, odmah naknada, odmah davanje prava, neodugovlačenje i tako dalje. Neki ovaj hadis, kao što je zapisano u Tirmizinoj zbirci hadisa, pominju i pripisuju Allahovom poslaniku, ali ali taj sened je daif, ne može se slab je taj sened, lanac prenosilaca, tako da se ne može prihvatiti, ali je ispravno da su to riječi, dakle nisu riječi Allahovog poslanika, ali sad sam već riječi poznatog mufesera Abdullaha ibn Abbas. Ja ću vam ovdje spomenuti, kad smo došli kod ove teme, hadis koji ste vi čuli, ali nije na odme da se na njega podsjetimo, hadis koji nam govori upravo o ovim Allahovim zakonima. On se nalazi u Ibni Mađinoj zbirci hadisa, sunenu u poglavlju El Fiten, iskušenja ili ispiti na koje će ljudi biti stavljani. Pod naslovom El Uqubat, kazne. Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, sina, dakle Omerovog radijallahu anhu, da je rekao Akbele alejna Rasulullah sallallahu alaihi wasallame fekal. Obratio nam se Allahu poslanik alaihi sallatu wasallam i rekao Ja ma'šar al muhajirin o skupinom muhađira. Muhađiri znamo ko su. To su oni koji su napustili svoje kuće u ime Allaha Đalešanu, nisu se htjeli prevjeriti ili nisu htjeli svoju vjeru iznevjeriti pravu i ostavili su svoje kuće, svoja imanja, hijđru učinili, spasili svoju vjeru, svoje živote i nema sumnje da su oni bili na velikom jednom iskušenju. Ali ovom prilikom Allahov Resul Ali Selam tim ljudima koji su već prošli kroz određena iskušenja kaže im kakva još iskušenja mogu doći. Pa kaže o skupinom muhađira. Hamsun ibtulitom bihinne. Petero, kad njima budete iskušani, wa billahi en tudrikuhunne. Allaha molim da ih ne dočekate desit će se drugih pet stvari. Ovi zakoni se zovu sunenullah. Sunnetullah. Allahovi zakon. Allahova praksa u uspostavljanju života na zemlji i u kosmosu. Koji se ne mijenjaju. Kaže Resulullah ali sam sam. Lem tavheril fahišetu fi qavmin qat. Neće se nikada među jednim narodom pojaviti nemoral. Hatta ju'linu biha, dok to javno ne počnu učiniti. Illa feša fihi muta'un, a da među njima neće nastupiti kolere, wal euđa' i bolesti, lem tekun medat fi eslafihimu أسلافهم medal. مضوا koje nisu bile među njihovim predsima koji su već prošli. Dakle, kada nemoral počne među jednim narodom se širiti, da to javno postane, Allah će dati takve bolesti nastupe za koje nisu znali njihovi predci. i Ovo je naša tema. إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ Kada budu zakidali u mjerenju na litru i na kantar. Illa uhidu bisini. Desit će im se da će im nerodne godine dolaziti. وشدة maune i njihova situacija će postati teška. Morat će, što se kaže, stezati kajš, uvoditi posebne mjere. Pa i od penzionera će morati umanjivati. Na svaki način osjećat će se šta? Nedostatak. Nema bereketa. Nema hajra u tome imetku. I zato neće biti situacija kao ona prvobitna. Vađeuri sultani alejhim. I treće što će im se desiti to je da će im njihov vladar nepravdu činiti. Kada budu zakidali na mjeri i na vagi. Dakle, u ovome slučaju vidjet ćemo da dolazi kazna od uzvišenog Allaha koja se ogleda u nerodnim godinama, u teškošći situacije i u nepravdi vladara. Treće, وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِ I kada budu spriječili davanje zekata, ne budu davali obavezu koju su dužni davati 2,5% od svoga imetka koji doseže nisav, to jeste određenu granicu i koji je preko godinija, a nije od osnovnih potreba čovjekovih za život. Illa muni'ul qatra mine sema. U tome slučaju bit će im spriječena kiša iz neba. Ovdje se, pazite, upotrebljava izraz muniju, bit će spriječen. U osnovi Allah je dao da ima dovoljno i kiše i svega. Ali kada vi među sobom mijenite situaciju, tako da ne budete izvršavali svoje obaveze u tome slučaju, Allahov zakon ide. Kiša u osnovi pada. Ali bit će spriječena u tome slučaju. Zašto? Zbog vaših grija koje ste počinili. I da nije stoke, ne bi im nikada kiša pala. Nego iz milosti prema stoci, koja nema u tome nikakve odgovornosti. I zato svi ovi propisi vezani za islam nisu nikada bili formalnost, niti će biti. Vezano za čuvanje čednosti. I zato možda je nekima smiješno, koji nisu zapamtili prvo čisto vrijeme. Možda je nekima smiješno kad se dođe negdje na sjelo i onda se odvaja muškinje od ženskinje. Onda muškarci idu u jednu sobu, a žene u drugu sobu. Što to mi mijenjamo svoje običaje? Šta to treba da znači? Možda je nekima smiješno kad se kaže ima slušanja muzike ženskog glasa i tako dalje. Ne smiješ slušati ženu kako uči Kur'an, kamo li što drugo? Zato što ima ljepotu svoga glasa, zato što ima posljedice koje vode kasnije. I to su propisi sa kojima mi nismo došli. To je zvišeni Allah propisao i dao. Isto tako pravda u društvu. Dakle, moral, pravda u društvu. Treće, briga o sirotinji. A to je zekar. I zato, među propisima o kojima se najviše ulema pozabavila, upravo je bilo pitanje Dok Ga nisu u detalji razradili. Sva pitanja koja su pred islamsku ulemu postavljena. Dok nije dovedeno do te situacije da se više ne ima kome zekat dati. A zekat se daje potrebnima. Fukari. Onima koji nemaju ništa kod sebe došli su muslimani u jednom periodu svoje istorije na taj nivo da više nisu imali kome davati zekat. Dakle, pogledajmo te blagoda. Sve je propisano, zekat se daje u te kategorije. Između tih kategorija daje se najprećima. Onda zekat se daje u mjestu gdje? Gdje je najpotrebnije. Pa ako ne prelazi potrebe toga mjesta u kome ste pokupili taj zekijat, onda se ide u najbliže mjesto sljedeće i tako dalje. Do u detalje principi i propisi zekijata su razrađeni. I zato danas ćemo vidjeti kada se ne primjenjuju ovi propisi kakva sve šteta među ljudima nastaje. I zato princip ovaj zekijata i bilo čega drugog u islamu nije ni pošto formalnost. To ne znači da uzmiješ, dadneš koliko trebaš dati završio se s time. Nego gledaš kome je daješ, kako daješ, gledaš kome je najpreće da dadneš i tako dalje i sa najboljim nijetom da bi to bilo primljeno. Jer ko što je namaz i badet, isto je i zekat ibadet. Jer se u Kur'anu kaže وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَةَ I uspostavljajte namaz i dajte zekat. Jedno uz drugo je došlo. Znači, ibadet kao što je i namaz. I zato kad su ljudi spriječili u vrijeme Ebu Bekra radijallahu anhu, kada su se ustegli i spriječili da daju zekat, u tome času halifa Ebu Bekra radijallahu anhu ustao je i borio se protiv njih. Rat uspostavio protiv njih. Jer nema to u islamu formalnosti da se kaže. Dajemo pa ko hoće nek Ne, nego je dužnost dati jer mi nismo izmislili te propise. Nego je to uzvišeni Allah uspostavio iz svoje savršene mudrosti i znanja. A opet koriste vraća samima nama. Od toga dobra ne treba ništa Allah. To treba samo nama. On traži od nas da mu budemo pokorni. A opet korist svih ovih postupaka naših vraća se opet nama. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُهُ عِنْدَ اللَّهِ A ono što uradite od dobra za sebe, Allah kaže, Allah naziva da je to dobro za sebe da si ga uradio. To ćete naći kod Allah. Dakle, neće ti zasigurno to propasti dobro djelo. Četvrto, وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ I neće iznevjeriti ugovor sa Allahom i ugovor sa njegovim Resulom. Dakle, držanje vjere. To je ugovor. Držite se vjere. Ugovor koji smo mi preuzeli od uzvišnjog Allaha Đelešana. Preko ovoga kitaba, i Kerima, preko prakse Božijeg poslanika, ali zato se Jesmo li uspostavili našu vjeru kako treba? Je li naš islam u našem životu svakodnevnom onakav kakav bi morao biti? Kada ljudi prekrše taj zavjet držanja dovjere, zavjet koji su dali Allahu i njegovom Rasulu, ali zato selam, illa sallat Allahu alihim min gajri. Allah će dati da na njih navali njihov neprijatelj, koji je izvan njih, sa strane njega. Sallat Allahu. Allah će na njih, što bi mi rekli u našem narodnom govoru, naklatiti. Dati da na njih navali, da ih pritisnu njihovi neprijatelji. Fe ehadu ba'da ma fi ejdihim. Pa će uzeti nešto od onoga što je u njihovim rukama. I neprijatelji uzet će nešto od onoga što je u rukama muslimana bilo. Kada muslimani napuste ovaj najveći ugovor, a to je držanje do Allahove vjeri. Kad im bude svejedno, ko se drži, ko se ne drži. Primjena vjere. Kad im bude to nešto neobavezno. Kad bude vjera od bajrama do bajrama, u tome slučaju očekivati je navalu neprijatelja i zlo koje dolazi sa strane. I peto, وَمَا لَمْ تَحْكُمْ اَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ i kada njihovi predstavnici ne budu vladali po Allahovoj knjizi, njihovi imani, muftije, kadije, predstavnici politički, ekonomski i tako dalje. Kad bude preći šta će mu reći? Ovaj i onaj. Nego šta je rekao uzvišeni Allah. Kad se bude udovoljavalo svakome, a ne bude Allahovoj vjeri. وَيَتَحَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهِ I ne budu gledali u onome što je uzvišeni Allah objavio da je to najbolje. Budu dakle Allahovoj knjizi i praksi Allahovog Resula alihi salatu wasalam budu pretpostavljali nešto drugo. Kad im kažeš gdje je Kur'an kod vas? Gdje je Allahov Resul i njegova praksa kod vas? Oni odgovaraju, to je vrijeme prošlo. To je onda bilo. Mi poštujemo Kur'an, poštujemo poslanika, ali to je naravno. Ali mi radimo kako mislimo da je u redu. Kako je to poštivanje? Kada imamo roditelje koje smo dužni poštivati, paziti, i lijepo se s njima opoditi. I kada nam nešto kažu i narede, i to najstrožije, onako što je dužnost da se u potpunosti uradi. A mi onda kažemo, ja tebe poštujem najviše, ali ti sjedi kod kuće, ja neću ništa uraditi to što si mi ti rekao, ja ću drugačije raditi po svome nahođenju. Jel to poštivanje? Gdje se ogleda poštivanje osim u slijeđenju, neprikosnovenom? To jeste prihvatanje ovih Allahovih propisa. Inače, gdje se onda može poštivanje vidjeti? Poštivanje na jeziku, to je samo uljepšavanje govora i to je samo lijepo prikazivanje i za koga dijela nekakvih ne ima. Dakle, ovdje se traži da bude ono što je Allah objavio, dakle i Kur'an i praksa Allahovog poslanika, ono što je sveto, da bude najpreće ljudima. Kad to tako ne bude, kad ne budu vladali se po Allahovoj knjizi, kada im ne bude Allahova vjera najpreča njihovim prvacima, pa razumije se i onima koji ih slijedi, u tome je slučaju ja'ala Allahu be'sahum bejnav. Uzvišeni Allah će dati žestinu među njima. Da jedni druge ne mognu. Da ne trpe jedni drugi. Da se raziđu. Da govore jedni protiv drugih da bude jednom riječju ono što se govori nejedinstvo među muslimanima. Mi ćemo danas čuti mnoge koji govore i kažu problem među nama je nejedinstvo. Problem nejedinstva. Kako riješiti problem nejedinstva? Kako ga riješiti kad se mi smijemo onima koji primjenjuju praksu Allahovog poslanika ali sad Na koji način riješiti onda nejedinstvo? Treba jedinstvo biti, pa onda što nismo uspostavili jedinstvo kad je Tito rekao bratstvo i jedinstvo, što se oko toga nismo okupili. Ne ima okupljanja osim oko kitaba i oko sunneta, oko Kur'ana i oko praksi Allahovog Resula, ali sato selam. Tu može biti jedinstvo i okupljanje. I to ne samo partijsko okupljanje, formalno, neobavezno, ne nikako. Ljudi kada se okupe oko Kur'ana i oko sunneta Allahovog Resula ali selam, zavolit će jedni drugi. Ko daje da se srca zbliže, da se približe, da se voli, gdje se može uspostaviti islamsko bratstvo? Nikada ne može preko dunjalučkih interesa. Nikada ne može preko ovog i onoga osim preko Allahove knjige i prakse Allahova Resula ali selam. To je ono što je ključ rješenja da se muslimani danas ujedine i da budu jedinstveni ne samo na nivou određenog manjeg područja, nego na nivou čitavog svijeta, kad se svi budu držali ovih jasnih propisa. Ali kad jedni muslimani budu imali jedne bidate i jedne novotarije, a drugi muslimani drugi, a treći treći, to su skroz različite vjere koje nikada ne dovode do ujedinjenja. Kada se budu dijelili na turski islam, bosanski, europski, arapski, od toga nema ništa. Ima jedan islam koji je čist izvoran, koji ne trpi da mu se išta pridodaje, što nije čisto izvorno od njega, niti koji dozvoljava da se išta iz njega izdvoji i da se ostavlja i napušta. To su ti principi koji dovode do ujedinjenja. I zaista, kogod nam govori o ujedinjenju, mimo ovih principa, taj ili je džahil, ne zna propise, ili je zlonamjeran. Ili želi da bunu napravi i da kaže ima nešto među nama, ali ja ne znam šta je to. Problem je, pa da se ljudi okreću jedne oko drugih i da sumnjaju jedne od druge. Problem jeste nejedinstva muslimana. U čemu leži taj problem? Leži upravo u tome što se kaže mi hoćemo vjeru naših predaka. Šta to treba da znači? Kažu mi hoćemo da vjerujemo kao što su naši predci vjerovali. Odgovor na to je vrlo jasan. Naši predci, ako su se držali Kur'ana i sunneta, i mi ćemo se držati Kur'ana i sunneta i drago nam je što su oni bili na tome putu. Ali ako su se oni suprotstavljali tome, ništa nama ne znači što su oni bili naši preci i što su oni po tome radili. Jer je uzvišen Allah preći od naših predaka. I zato naša vjera nije vjera predaka, nego vjera Allaha Đelrašanovu. Zbog kojeg ovo vjerujemo i zbog kojeg ovo radimo. I zato nema hatera, i zato nema onoga koje preči da se u ime njega radi od uzvišenog Allaha Đelrašanovu. I to je taj princip šehadeta tvoga la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Vjeruješ da ti je Allah najpreći. Preći i od tebe samoga. I od tvoje rodbine. I od svih dunjalučkih interesa i svega. A Muhammedun Rasulullah da ga slijediš. Da je on Allahov poslanik priznaješ i potvrđuješ svojim djelima. I uzimaš ga kao svoj uzor. To je ta osnova. I još ćemo jedan princip ovdje spomenuti koji je u ovome ajetu naglašen, a to je lanu kellifu nefsen illa vus'aha. Mi nikoga ne zadužujemo osim njegovom mogućnošću. Iz ovog ajeta shvatamo da je uzvišeni Allah taj jedini koji zadužuje ljude. Niko drugi to ne može. Ljudi mogu samo reći, ja vas obavezujem da to i to uradite zato što je Allah uzvišeni to rekao. Zato što je njegov poslanik, ali sato selam, to prenio od uzvišenog Allaha. Ali da neko od nas kaže, ja vas time zadužujem, zato što ja to kažem. Zato što ja vidim da je to tako. Onda pravimo male faraone. Isti onaj koji je rekao, ma urikum illa ma eram. Ništa vam drugo ne pokazujem osim ono što ja vidim. Dakle, mene slijedite samo. To je tako što sam ja to rekao. Ne može to tako. Jer ovu vjeru uspostavlja samo uzvišeni Allah. A poslanik i ostali Allahovi poslanici, oni samo je prenose ljudima. La nukellifu nefsan illa us'aha, ovo je jedan veliki princip u šarijetu. Da uzvišeni Allah ničim ne zadužuje čovjeka što nije u njegovoj moći i mogućnosti. Ničim čovjeka ne zadužuje što nije u mogućnosti da uradi. Juridu Allahu bikumul yusr, wala juridu bikumul usr. Allah hoće vama da olakša, a neće da vam oteža. Wallahi da je htio, uspostavio bi takve propise koje niko od nas ne može ispuniti. Ali nije to Allahova namjera. Htio je da izvršavamo. I zato je propise uspostavio koje možemo ispuniti. I zato jedan primjer, arapski kaže Ida eratte en tuta' bima justata Kad hoćeš da budeš poslušan, onda naredi ono što se može izvršiti. Nemoj naređivati nemoguće stvari. Evo uzvišeni Allah upravo nam je dao ove propise koji su svi u granicama naše mogućnosti. I zato, kada dođemo u situaciju da nam uzvišeni Allah naređuje određeni propis, nešto da moramo učiniti. Ili nečega da se moramo kloniti, čuvati nečega. Ali naiđemo na takvu situaciju da to ne možemo izvršiti. Šta u tome slučaju? Odmah ćemo vidjeti rješenje šarijata. Bilo da šarijat dođe sa olakšicom da ti taj propis olakša. Bilo da ga umanji, smanji broj rekiata. Ako si na putu, teškoća je na putu samog putovanja, umjesto četiri rekiata par zaklanjaš dva rekiata. Umjesto u svako vrijeme da klanjaš, možeš spojiti podne i kindiju i akšamjaciju u jednom vremenu. Svaka dva u pozemnom vremenu, podne i kindiju u podneskom ili i kindijskom, akšam jaci u akšamskom ili jacijskom vremenu. To je olakšica. Dakle, ne može se sastaviti u isto vrijeme i naredba da se nešto ostavi ili naredba da se nešto uradi i poteškoća. I zato je uzvišeni Allah dao ove mnoge olakšice. Ne imaš vode, a moraš klanjati. Nema namaza bez abdesta. Ko što hadis kaže, la yakbalu Allahu salaten bi gajri tahur, wala sadakaten min galun. Allah ne prima namaz bez čistoće, niti prima sadaku od ukradenoga. Što znači, kako ćeš klanjati, a nemaš vode, a moraš klanjati. U tome slučaju olakšica šarijatska dođe i kaže, uzmite jemu. I tako ćemo naći u mnogim propisima, ne samo fikskim, vezan za propise rada među ljudima. Ili u odnosu sa Allahom Đelešanu, već ćemo naći i u akidetskim principima. U akidi. Kako? Kada? Dolaziš u situaciju da ti život dolazi u pitanje. Kažu, ili reci riječi kufra, ili ćemo te ubiti. Šta će u tome slučaju raditi? Ima dvije mogućnosti. Ili da kaže istinu ono što jest, a to je da je vjernik i dalje pa da bude ubijen i šehid A ima olakšicu. A olakšica je da kaže riječ kufra. Kako će reći riječi kufra? Ali njegovo srce je wa kalbu innom bil iman. Njegovo srce je čvrsto u imanu i vjerovanju. To je taj propis. Ali iz ovoga se izuzima ulema. Iz ovoga je izuzeta ulema i na njih se ovo ne odnosi. Učeni koji kada kažu riječ bit će slijeđeni od ljudi. Pa ako kaže riječi kufra ode i narod cijeli u kufr. Možda je on to rekao, sigurno je rekao, samo na jeziku, ne iz srca, te riječi kufra. Ali drugi ne znaju da zavire u njegovo srce. Možda je rekao da se spasi, ali propadoše drugi i na Dunjaluku i na Ahiretu. Ne, i zato imam je Ahmed, kada je bio u onoj velikoj kušnji i fitnetu Motezila, kada mu je zapriječeno životom, kada je bio bićevan po sto udaraca, pa mu njegovi učenici kažu, pa reci kao što su drugi reke. da se izvučeš iz toga, protumači malo, zamotaj. Kaže, idi vidi šta ljudi radi po jer je znao šta to znači među ljudima. I ovaj mu se vraća, Jahja ibn Ma'in, vraća mu se i kaže, vidio sam ljude da drže pera u rukama i čekaju šta ćeš ti reći da zapišu. Dakle, taj ajet se ne odnosi na ulemu. I zato dužnost je uleme da kaže bakar glava išla. A dužnost je ljudi da ih u tome podrže. Da ne ušute da kažu neko on govori, ja ću sa strane biti. Kao onaj čovjek koji se spominje u sura Jasir. Vađa'a min aqsal rađu rađumun i dođe iz najudaljenijeg kraja čovjek koji trči, trčeći dođe da podrži poslanike u tome u što su oni pozivali narod. Što znači da čovjek kao musliman ne smije biti pasivan u pogledu ove vjere. Moraš raditi za nju. Dužan si, obavezan si od i bit ćeš pitan. Allah ti dao zdravlje, dao ti snagu, dao ti pamet, pa i imetak, Nekad imaš više, nekada manje. Dao ti je. Koja je zahvala? Jesmo smo mi ne uzumila kakvu uslugu Allahu učinili pa nam on to vraća? Šta smo mi uradili? Dao nam na ničemu. Rodili se, ništa nismo imali. Pa smo zaimali. Pa smo dobili. A najviše što se dobiva to je iman i zadovoljstvo duše i srca. Kako zahvaliti? Jesi li došao na ovaj svijet da uživaš? Jel to cilj i svrha života? Nije ni pošto. Kafiri misle, pošto su izgubili nadu, kema je kufaru min ashabil kuvor, pošto su izgubili nadu u one iz groba da će se dići, jer oni ne vjeruju u proživljenje, isto tako izgubili su nadu u džennetu, ahiret i tako dalje. I oni onda hoće sebi uživanja da prirede na ovome svijetu. Džennetska uživanja. To ne može nikako. Prvo, ako ih čovjek dobije, dobit će ih nakon teškog napornog truda. Drugo, i za njih nema zadovoljstva, jer oni su privremena uživanja i prođeše. Neće dobiti ono zašto je radio, zašto se trudio i žrtovao. Hoće sebi džennet na dunjalku da uspostavi. I zato idu na putovanja, zato se provode, zato ovo, zato ono. I na kraju umiru kao kjafiri. Sistem života jednog muslimana nije takav. I zato ćemo ovdje vidjeti iz ovoga velikog principa da uzvišeni Allah daje olakšicu. Kada čovjek dođe do teškoće, dolazi olakšica. Ili oslobađanje činjenja toga propisa i te obaveze u osnovu. Obaveza je dati zekat. Onome ko ima. Ali imamo prilika kada čovjek u određenom trenutku ima, a kasnije ne ima. I zato je taj princip uspostavljen godinu dana da imaš. Da je sigurno to što imaš. Da ti nije došlo i otišlo. Isto tako, vidjet ćemo u postu. Čovjek je uz Ramazan, na putu, ili je bolestan, teškoća, imaš olakšicu da ne postiš. Imaš olakšanje od Allaha Da nikako ga ne postiš dok si u toj situaciji, pa kasnije to napostiš hač uslovljen je određenim ustavima i tako dalje. I ostali šarijatski propisi. Kada ti dođe život u pitanje, nemaš ništa drugo da jedeš, samo imaš strvinu ili svinsko meso, dozvoljeno ti je pojesto u onolikoj mjeri koliko ćeš svoj život očuvati. U tom slučaju, ako ne bi to jeo, iako nečisto, ako ga ne bi jeo, i ako bi preselio, ako bi umro u takvom stanju, bio bi griješan kod Allaha Dakle, dužnost je to učiniti i uzeti za tu olakšicu. Ne možeš reći, ja makar umro, ja neću to jesti. Mi ne uspostavljamo propise od sebe. Mi ne radimo propise zato što mi je ovaj lahak ili ovaj mi odgovara. Ovaj mi paše propise. A drugi, pa baš ne mogu ja njega da shvatim. Ima šta ti shvaćati i ne shvaćati. Ti možeš samo shvatiti da je to tako i primijeniti. A ti da shvatiš to, pa ne uzobila, ne možeš ti biti na nivou onoga koji je uspostavio taj zakon pa da shvatiš svu mudrost toga. I zato je na tebi primjena i prihvata. I zato ćemo naći tu dvije greške u koje ljudi upadaju. Jedni kažu kada saznaju istinu, kažu treba mi vremena dok ja to shvatim. Ima tu vremena da shvataš. Ima samo vrijeme odmah čim si čuo da to prihvatiš. I drugo, vidjet ćemo ljude kad zapadnu u tešku situaciju ili u poteškoću, da ne nalaze šerijatski način izlaska iz toga. Već šta rade? Sebi sami daju fetve. Kažu vjera je laka. I onda dadne sebi fetvu da nikako ne klanja. Da može ostaviti namaz. Iako to nigdje u propisima ne ima. Dadne sebi fetvu da može se privremeno oženiti. Da se može tajno oženiti. Premda toga u islamu ne ima. Dadne sebi ovu ili onu fetvu i misli da je to ispravno. To što on radi jeste grije. Ali to što je uzeo tumačiti vjeru sebi ili drugome i davat fetve od sebe, onakve kakve one nisu u islamu, to je gore od onoga što je učinio. I zato ostaje svetost ove vjere. I zato uzvišeni Allah ako je nešto naredio da se čini ili naredio da se ostavi, zna mudrost toga i kada dođe do poteškoće, on daje rješenje, a ne iznalazimo ga mi. Ne izmišljamo ga. I zato rješenje u šarijetu postoji za sve. Premda, ne može se reći kada se kaže Islam je došao sa olakšicama. Ne znači i to da je Islam takav lahak, sjedi, lezi i duškaj lezi hljebu da te jedi. Ne može to tako. Islam u sebi ima poteškoća i to je istina. Ko što oni nisu mogli shvatiti u Italiji kad smo došli u hotelu da kanjamo u četiri sata sabah. Nigdje džamije, nigdje zana ne ima. Sve sami kufor. Dođu ženam da nas pretresaju u sobi, kažu sumnjivi. Što sumnjivi? Kaže, ustajete u to doba, šta to vi radite? Molimo se Bogu, Allah, imamo svoga on se uvatio za glavu, ne vjeruje. kako to moli se Bog, kaj mi ugodini jedanput. jedan put. Pa takva je vaša vjera batel, te vrijedi. Šuplje, nema pa ide od toga. Ovo je Allahova vjera. Hoćete u četiri sata ima da skočiš. Da ti je došao neko, šef da ti je došao u vojci, oficir i ovo, morao bi skočiti. To nasmijanje. A ovdje, Allah, gospodar svih svjetova, ima li toga ako se s njim može porediti? I kad ti naredi, e, može svakako. Kao da ne neuzubila čovjek kaže od sebe, pa ne znam, nisam ja njega vidio neuzubila. To su riječi kufra. Znači sumnjaš u njegovo postojanje? Neuzubila. Dakle, te stvari i se biti razlikujemo od drugih. I treba da shvatimo da pitanje ovoga šarijata je pitanje primjeni ovoga šarijeta pitanje je naše pokornosti uzvišenom Allahu i opredjeljenosti za ovu vjeru. I tu se pokazuje naša pripadnost ovoj uzvišenoj vjeri. Ovaj ajet je došao nakon naredbe o uspostavljanju pravde prilikom davanja i uzimanja, a odnosi se na sve drugo. Uzvišeni Allah daje olakšić i ne zadužuje čovjeka osim onoliko koliko može izvršiti. U tome smislu, ako nam je zadužio potpunu pravdu da uspostavimo prilikom uzimanja i davanja. U tom slučaju, ako čovjek nastoji da ispuni pravdu, pa mu se desi da pogriješi, u tome slučaju nema grija. Jer ga uzvišeni Allah nije zadužio osim onim što je u mogućnosti. Pa ga neće pitati za grešku koju je nenamjerno učinio. I zato ćemo vidjeti kod muslimanskih trgovaca koji su često bili uzrokom primanja islama drugi, vidjet ćemo da kada bi rekli ovo je metar, tolika mu je cijena, i kada bi se pogodili o trgovini, onda bi izmjerili metara, onda dodali još nekoliko centimetara, dodatno tome posebno, i onda odrezali. Da ne bi išlo baš po onoj liniji, da ne bi čovjek se približio zabrani, pa onda mu se može lako desiti i nenamjerno da upadne u nju. I zato udalji se od toga. I zato su uvijek više dodavali. Stavi litar, a onda u litar još dodali. I to u tome slučaju je dozvoljeno da pokažeš tome čovjeku kome to mjeriš i daješ. To nije od rijaa i prikazivanja pred ljudima. Zašto? Jer u tome slučaju ti mu to daješ i njegovo srce privoljavaš. Daješ mu i on ostaje zadovoljan, vidi, a svak voli sebi, normalno. Kada bi neko vidio da ga neko zakida, ko bi bio s tim zadovoljan? A kad vidi da si mu pravo izmjerio i još dodaš na to, kad izmjeriš kilogram nečega, a on uzme još ono nešto malo, pa doda, stavi masus, Draže ti ono što je stavio, nego ono što ti je izmjerio. Taka je ljudska duša. E to mu pokaži veličinu islama, čemu te islam naučio. Nisam došao ovdje da radim radi ovoga, nego što ću obskrbiti sebe i svoju porodicu halal lokmom, halal zaradom. Ali najvažnije je da ja uspostavim Allahov zakon. I taj će se zapitati. Taj nemusliman ili musliman koga je šeitan prevario i od Allahovog puta udaljio, zapitat će se, a zašto ovaj meni dodaje? I onda mu može to biti načinom i uzrokom da prihvati islam. Jer ljudi koji su zadrijani za dunjalu, kad mu ga dadneš, reće, a zašto mi daje? E, ima nešto veći. A e, to je uzvišeni Allah. Dakle, u svemu je uz uspostavljanje principa i zadovoljstva uzvišenog Allaha, to što će seba dobiti, to što je dava i pozivanje na pravi put i upravo ono što se želi, a to je uspostavljanje savršenih principa među ljudima, po kojima kad ljudi budu radili, bit će bez sumnje kako treba i uspjeće u svome radu i djelovanju. Inša u sljedećim kazivanjima govorit ćemo o kuranskom ajetu i kada budete govorili, budite pravedni, makar se radilo i o vašim bližnjima ili protiv vaših bližnjih. Molim uzvišnog Allaha tabaraka wa ta'ala da nas pomogne u shvatanju ovih ajeta, njegovih poruka i da nas učvrsti na njegovom siratu mustaqimu. Amin. Subhanakallahumma Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu